أيها الصحراء قولي قولي خبرينا خبرينا عن خيول تسبق البرق رعبا حدثينا حدثينا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori, ja sam doista musliman.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 Naime, na tragu ovih posljednjih dešavanja i događanja velikog, teškog i bolnog ponižavanja islama i muslimana na ovim prostorima od strane krestaša, ne fašista, kako i ovi vole zvat, mada im se i fašizam i svaka druga negativnost može prilijepiti u ali je osnova njihovog neprijateljstva prema islamu prema muslimanima i osnova svih njihovih negativnih djelovanja, krstaštvo. E, dakle, ja želim u ovom predavanju u okviru jedne akajske teme, jednog temelja islamske akide, uputiti poruku muslimanima, a zatim spomenuti svakako i neizostavno i alijansu za promjene na gore i međunarodnu zajednicu boraca protiv islama i svega što se zove islamsko. Mi, braće i sestre, živimo u vremenu i mi smo toga svjesni. Kada su se vrijednostne vage poremetile i kada su se stvari okrenule na opački, živimo u vremenu savremenog džahilijeta koji je stotinu puta gori opasniji i pogubniji, pogubniji, a s druge strane i izazovniji od predstavnskog džahilijeta. Vrijeme, dakle, u kojem su se snage džahilijeta oličene u židovima, u kršćanima, u ateistima, u komunistima i ostalim mnogobošcima okupile u borbi protiv islama i njegovih sledbenika koji su danas tako slabi, tako nemoćni, razjedinjeni i izgubljeni da ne znaju kojim je prijatelj, a kojim je neprijatelj, kojim želi dobro, a kojim želi zlo, a kako bi znali kad su izgubili orijentire i kad su ostavili svjetlo života i svjetlo, svjetlo istine koji Allah Allah Želešanuhu poslao preko poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem. Zato Allah Želešanuhu upozorava, upozorava posljedna kuranska istina koja će važiti do sudnjega dana, kao i sve ostale istine od Allaha Želešanuhu, ali vezana za ovu našu temu, Ja Allah Želešanuhu kaže Ja ejuha alladina amanu in tattakullaha jeđa'al lakum furqana. O vjernici, ako se budete Allaha bojali, on će vam dati furkan. A šta to znači? znači da će vam mogućnost raspoznavanja istine od neistine, istine od laži, dobra i zla, prijatelja od neprijatelja, bez obzira dakle na kakvom nivou intelektualnog razvoja bio, samo ako si pametan, ako si insan, ako si čovjek, i kakvu školu završio, ako se budeš Allaha bojao, i ako budeš istinski slijedio Allahov put, vallahi ćeš posjedovati taj furkan. A s tim furkanom on podrazumija mnoge stvari i Taymi je u svojim fetvama samo o ovom ajetu je napisao mnoge stranice. Šta podrazumijeva taj furkan? S njim ćeš imati svjetlo, imat ćeš uputu, pravi put na kojem nema skretanja, na kojem nema šubhi, na kojem nema nikakvih neizvje, nikakvi neizvjesnosti. Imaćeš ponos, imaćeš ponos i znaćeš dobro, znaćeš dobro bez imalog posrtanja, to je tvoj krajnji cilj. Zato je Kur'an knjiga muslimana, knjiga objava od Allaha Đalešanuhu koja se temeli na ljubavi, dakle to je ta tačka knjige o kojoj želimo govoriti, koju želimo spomenuti, na ljubavi prema Allahu Đalešanuhu kao gospodaru svjetova, prema njegovoj istini, prema vjeri Islamu, prema poslaniku Muhammedu sallallahu ve sellem kao onome koje je dostavio poslanicu od Allaha Đalešanu, posim Allahu poslaniku i džematu muslimana. Ljubav prema džematu muslimana i knjiga koja govori od početka do kraja o nužnosti potpunog razdvajanja islamskog safa od svih drugih safova. Dakle, razdvajanje muslimana od svih onih koji ne uzdižu zastavu la ilaha illallah, zastavu tevhida, od svih onih koji ne pripadaju islamu, koji ne pripadaju tom džematu muslimana i koji ne slijede Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zašto to vraću i sestri? Zato što je pitanja akide, ide to je pitanje akide koja je zahtjev imana zahtjev imana i zahtjeva od nas samo ljubav prema Allahu Đalešanuhu i prema njegovoj i prema njegovoj uputi i mora se dakle na toj liniji desiti to razdvajanje između muslimana, između islama i kufra između istine i laži između islama kao Allahove upute i sve vrste, svake vrste džahilijeta ne smije se pomijezati sa islamom niti islam trpi najmanje natruhe džahilijeta sve ono što njemu ne pripada, to i sam odbači. Dakle, to je pokretačka snaga i veza svakog onog ko ima mu'minskog žara u sebi, onoga koji ne vidi, vallahi, sebi ponos, ni dostojanstvo, niti vidi sebi sreću, a njegova akida ponižena, a njegova vjera omalovažavana, koji ne vidi sebi ponosa, a njegov mešćid napadnut, a njegov namaz napadnut sa njim se izigrava, dakle, i temeljne istine vjere, napadnute, kako će takav musliman biti ponosan? Kako će se biti ponosa i vidjeti vidit prosperitet u takvoj zajednici, u takvom društvu? I kako će se desiti da musliman koji istinski obožava Allaha Đaldašanuhu bude zajedno u istom safu sa onim koji se izigrava sa njegovom vjerom? I ono što danas, braćo i sestre, posebno zbunjuje muslimane, jeste odnos muslimana i njihove uleme slobodno mogu kazati, njihove uleme prema onima koji se nazivaju Ahlul Kitab, sljedbenici knjige, koje mnogi muslimani danas drže za vjernike i prema njima se odnose kao prema vjernicima i smatraju i sljedbenicima knjige. Ovo je pogrešan izraz. Dakle, tačno je da ima Ahlul Kitabija i da će ostati to ime uz njih do sudnjega dana. Međutim, zvati sljedbenicima knjige znači da, su oni, da oni slijede knjigu. Svijede se vratili inđir ili nešto što je Allah samo objavio. Nije tačno, dakle, pripadnici knjige, to je najbolji prijevod. Pripadnici knjige, imali su knjigu i ostaće to ime uz njih. Ima oni koji kažu da ima danas evo kitabija. Ne, ne, ne, ima, ima. Oni su bili isti u vrijeme poslanika sa sve kao što su danas. Isti kafiri. Isto što čine širka Allahu Đerdašanu kao što ga danas čini. Isto se bore protiv muslimana kao što nas bore. I nema razlike među njima. I kogod slijedi njihov menheđ, takav je. Takav je u biti. Samo se mijenjaju face. Ali ostaje isti, isti njihov put i program. Dakle, oni su imali knjigu i oni koji kažu da nema, da nema više tebija, pogrešili su, ima i, i ovo će biti još jedan od dokaza proti to ime na sudnjem danu protiv njih. Zvali se se tako, zato što ste imali istinu. Najviše poslanika vama poslato, istina vama poslata, a vi ste to napustili sve. Zato Allah Želešanohu kaže, kul ja ahle al kitabi lestum ala šej. To je istina o njima. Reci o sedmici knjige, vi niste ni na čemu. Vi niste ništa. Zašto? Zato što ne slijedite Teurat i Inžil. Zato što ne slijedite Kur'an koji je poslao poslaniku Muhammedu s.a.v. Što ne vjerujete u njegovo, u njegovo, u njegovo poslana, poslanstvo. I izigravanje i smijavanje od strane Ehol Kitabija, od strane židova i kršćana, je njihova istorija, njihova akida, Oni se bore protiv islama od početka. Međutim, Allah Đelešanu je svome poslaniku i onima koji njega slijede, koji razumiju islamsku akidu, od početka objavio pravilo. Pravilo i princip kojega se držali prvi muslimani i na osnovu kojega su određivali svoj odnos prema njima, prema židovima i kršćanima. I evo mi danas vidimo, a koji što vidimo svojim očima, da su neprijatelji islama juče i danas isti oni su oličeni u ehlu kitabijama. I oni se suprostavljali islamu stalno. Zato nas Allah Želešanu upozorava i kaže Ja ejuha alladina amanu la tattahidu alladina ittahadu dinakum huzuvan valaiva. O vjernici ne uzimajte one koji vašu vjeru za igru i zabavu uzimaju. A ko su oni? Min alladina utul kitabe min kablikum. Od onih kojima je data knjiga prije vas. Val kufara aulijah i nevjernike za prijatelje. Dakle, ko su oni koji se izigravaju s našom vjerom, koji ponižavaju muslimane, to su oni kojima je data knjiga, koji su imali knjigu prije vas i kjafiri ostali, sve sorte kufra, ne uzimajte njih za prijatelje. Wattakullah in kuntum mu'min. I bojte se Allaha ako ste istinski vjernici. I vallahi nema veće naivnosti i nemara prema samom sebi i na kraju zuma prema samom sebi od pomisli da je naš put i put Ehle Kitabija jedan put i da se te ideje mogu sresti negdje na sredini puta. Oni su uvijek s nevjernicima i s mušlicima svih boja od početka. I oni koji misle suprotno, zapostavljaju kompletno kuransko učenje. Ne samo jedan dio Kur'ana. Komplet kuransko učenje zapostavljaju i zaboravljaju na cjelokupnu istoriju. Na cjelokupnu istoriju čovječanstva, odnosno istoriju, istoriju Islama. Krenimo redom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Komu je bio najljučiji neprijatelj od početka? Posle mušrika, posle Kurejša, židovi. Ehlul kitab, jesu lahu kitab. Zašto nisu stali s njim? Na prste jedne ruke možemo prebrojati židove koji su primili islamu. Znali su i zato se naselili u Medini. Zato se naselili u Medini, zato su znali da će doći poslanik. Posljednji Allahu poslanik. I prijetili mušlicima njime. Prijetili mušlicima do pokresma, vidjet ćete vi, kad, pošto su vi vada bili jači od njih. Čak mušlici su bili jači uvijek od njih od vidova. I prijetili im, kad vidjet ćete kad dođe posljednji Allahu poslanik, mi ćemo njega podržati i borćemo se protiv, protiv vas. To su čak mnogi mušici, mnogi koji su kasnije postali, mnogi ashabi, koji su to nebeli mušnici, su na osnovu toga kasnije primili islam. Jer su, jer su bili ubijeđeni se pojavati poslanik. I šta kažu za mušnike? Nakon što nisu primili islam, ha ulai ehda minel ladina amanu sabila. To je njihova akida. Ovi mušnici su ga bolje upućeni od vjernika. Od onih koji sidi Muhammed alaih salam. To je govor Ehlu Kitabija. To je govor Idova i Kršana. Za danas se tako ne ponašaju. Zar muslimane ne smatraju otpadnicima? vidjet ćemo kasnije ćemo spomenuti u kontekstu kad budemo govorili, govorili o tome. Zatim, nakon poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da ne govorimo da su mu prijatelji da će ga ubiti, da su, da su, da su, da su ga pokušali otrovati židovi i tako dalje. Nakon, kao i ostale poslanike, nakon poslanika, nakon njegove smrti, šta su radili ashabima? Kada su ashabi osvajali Bizantiju i Perziju, sjetimo se samo jednog slučaja kojeg smo mi spomnjali. Kada je Halid je veli zarobio jednu skupinu kršćana, koja je bila na strani čijoj? na strani perzijanaca, ko su bili oni? Nisu Ehl Kitabije, nego vatro poklonici. Vatru su obožavali. Vatru su obožavali, ali su kršćani bili na njihovoj strani kod muslimana. I predali se, hoće džiziju, a neće islam. Hoće posljednje poniženje, a neće islam. Neće Allah, a znaju Allah. Znaju poslanika, kako kaže Allah, kao što svoje sinove znaju. Kao što svoje sinove znaju. Opisan kod njih. I kaže Khaldim Velid, vi ste najgora sorta ljudi koju sam ja vidio vi znate arapski dobro kao i mi Arapi. I znate za poslanstvo Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Znate, on je najavljen kod vas u vašim knjigama i vi pristajete na džiziju, a nećete islam. I pristajete na borbu protiv s mušicima zajedno s patropoklonicima protiv nas, a nećete da prihvatite vjeru. Nama ne treba vaša džizija, mi smo došli da vas pozovemo u islam, da vas izbavimo iz tmina u kojima ste, na svjetlo, na svjetlo uz, uz, uz Allahu pomoć. Zatim, ko je to poveo nesvijete krstaške ratove protiv muslimana? Ko ne zove Kitabi? Ko je učinio inkviziciju u Španiji? Ko je pokluo tolike muslimane i silovo tolike muslimanke i tako obeščastio muslimane u Španiji? Nego krstaši, krstaši. Zatim, ko je protjero muslimane iz Palestini? Ko danas protjeruje i ubija muslimane u Palestini? Ko danas protjeruje i ubija muslimane u Somaliji, na Filipinima, u Kašmiru, u Eritreji, u Čečeniji, u Makedoniji, u Crnoj Gori, u Bosni, i ne samo to, nego dajte, spomenite, pedalj zemlje, pedalj zemlje, spomenite, gdje žive Jehu Kitabije, gdje žive židovi kršćani, ako su u većini, ili ako nisu u većini, a imaju dominaciju, imaju vlast, a da oni ne zlostavljaju muslimane, da nad njima ne vrše, ne vrše najstrašniji genocid. Zašto, braćo i sestre? Zato što je Kur'an istina i zato što su oni neprijatelji Islama po kaderu. Dakle, sudbinski neprijatelj Islama. Čim se rodi, on je neprijatelj Islama, ako, ako Allah drugačije ne odredi, ako ga Allah, ako ga Allah ne uputi. Ako ostane u krivu kršćanstva i židovstva, on se po kaderu bori protiv Islama. A Allah Đelešanu nas obavještava o tome, ali mi smo gluhi na poruke Kur'ana. Mi smo gluhi na poruke Kur'ana jer neko u našem vaktu, u našem vremenu po svaku cijenu hoće da izjednači religije i da islam svrsta među religije kao što su židovstvo i kršanstvo. Nikada, nikada. Neki dan čitam u avazu, onaj poznati pop njihov, fra Luka, ne, ne kako zovem, Djelović, govori o religijima i kaže, religije nisu, nisu vlasnici istine koju nosi. I oni ne smiju da je naturaju drugima, da je naturaju drugima kao jedini zakon koji će vladati na zemlji. Nego je moraju, moraju polako polako uvoditi u demokratsko društvo tu istinu koju nosi. Takva istina. Jes, to je s tvoje strane. Ne miješa islam tamo. Ne miješa islam tamo. Ti jesi religija. I židovstvo jeste religija. I budizam jeste religija. I sve ostalo jeste religija. Islam nije. Islam je objava od Allaha Đelešanu. Objava od gospodara svjetova i to je jedini pravi put. A to su ostale vaše religije Religije i to koje ste vi izmislili i koje ste vi napisali u knjige kako ste željeli, kako ste htjeli. Zato Allah ženu kaže وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا Oni će se neprestano protiv vas boriti, sad dokle, sve dok vas odašnje vjere ne odbrate, in istata'u, ako mognu. Ako ne mognu, neće. Ako ne mognu, neće. A muslimani uporno ponavljaju jednu stvar. i posle Banja Luke, i posle Trebinja, ma mani Banja Luku, posle toliko genocida, posle toliko genocida koji se, des, koji se desio, opet dole, kako i nije sram, kako i nije stid, subhanallah, zašto to? Meni je to jasno, ali je to žalosno. Zato što muslimani sami ne znaju svoju akidu. Ne znaju svoju akidu. Kad sam nedavno bio u Njemačkoj, došao jedan mladić musliman koji se bavi muzikom koji se bavi muzikom i hoće da čuje on mnoge dersove, mnoge knjige, pročito i hadise i tako dalje, pa se sad koleba, bori se, kako da ostavi muziku, šta da uradi i hoće odgovor. Pošto vidim da je čovjek tek taze, frišak, ne možeš mu tek tako direktno odjednom, pa ja malo za zamumulio, hele ne se, i kažemo, pa kako onaj, e, mnogi veliki muzika, kaj postoji školovana, školovana onaj muziciranje i neškolovano, ovo čobansko, nepismeno, Nema, reko dragi brate, razlike između toga. Kaj, e, kako nema? Kako to su, rekao, ljudi, to je zabranjeno po islamu. I ti vidiš od koje odakle to poteklo. Kaj, e, kako ti možeš reći za jednog Beethovena da je bio nevijednik kad je stalo u crkvi bio? I u crkvi je komponovao svoje pjesme. Pa to i je to, moj ahbabu. To i je to. Bolje mu da nije u crkvi bio. Tada najveći grijeh čini prema Allahu dželle šanu mani su griješnici kad ne idu, kad ne, kad u crkvu. Tada čini je širka Allah, a nije mu jasno. Nije mu jasno zašto? Zato što neko hoće da izjednači to dvoje. Iskada ide u crkvu, se moli Bogu. Kojem Bogu? Kojem se Bogu moli? Dakle, nije tačno. Nije tačno ono što hoće ovi da, da izjednači islam. Islam, židovstvo i hršanstvo. Eto, ostalo nekako kaca za njima, ali ipak ovo su jasne velike religije, velike trijele koje dominiraju danas. Svima im je izvor isti. I kaže ova isti popka je svim religijama je izvor jedan. Jeste osim islama. Jeste osim islama. Izvor islama jeste nebeski izvor od Allaha Đalešanu. Zato se oni bore protiv toga. I vidite kako oni ne znaju. Ne znaju neće, mi se borimo da Allah je bude gornja i da ona zavlada zemlju. Drugi ajet Allah kaže volen terda ankel jahudu volen nasara hatta tattabi amin letahum. Je tu filozofija? Je tu neka filozofija? Je to ne može shvatiti današnji ljudski um u 20. vijeku u ovu poruku? A shvatili ja sahabi, shvatili ja sahabi tada, u nekom poslanika sa ovoj veselom, neće biti zadovoljni židovi kršćani s tobom, dok ne budeš ono što su oni. Popuštaj koliko god hoćeš. Popušta, radi šta god hoćeš. Dok ne budeš nosio krst kao on. Ne samo to. Dok ne budeš klao muslimane kao on. Da se potvrdiš. Da se potvrdiš kao on. Neće on s tobom biti zadovoljni. Ne, potpisuj ti sporazume ponižavajući Potpisuj, radi šta god hoćeš, ali dok se ne izjednaši sa njim u kufru, nema od tog ništa. Zato Allah upozorava na opasnost koja peti na našem životnom putu. Po našu akidu. Po našu akidu. Ja ijuha alladine amanu. La tattakhidu li jahuda wan nasara aulija. Ba'duhum aulija u ba'd. Ovo vidite, ne uzimajte za prijatelja židova i kršćanja. Oni su jedni drugima prijatelji. Oni su jedni drugima prijatelji. I šta kaže dalje? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Onaj od vas koji uzme za prijatelje, on je od njih. On je njihov. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ On je njihov. Dakle, nemoguće je da musliman uzme za prijatelja židova i kršćanina. Pa kako će braćo i sestre, kako je moguće da onda jedan zakleti dinski dušmani, Jacques Klein i brozovi pioniri sa njim, postavljaju kamen temelja se Banja Luci, jednoj džami, mesčidu, u kome se čini ibadet Allahu Đalešanuhu, kako je moguće da jedan Allahov neprijatelj, koji najviše mrzi mesčid, mi ne možemo pisati njegovu mržnju prema mesčidu. Ne možemo, jer Allah Đalešanuhu kaže, nakon što spomenje njihovu mržnju, kaže ona to hafisu duružen, akbar. A ono što je u njegovim prsima je daleko veći. Daleko gore. To se ne da izraziti. To se ne da opisati. Dakle, pogledajte kakav zločin čini, ali ono što je u prsima kad bi oni to mogli pokazati. To samo Allah zna kolika je ta mržnja. I on dolazi, dolazi tu. Iz više razloga ne može. Taj čovjek koji je kada je došao u Sarajevo, mora da je došao u Maju, pa je vidio puno zelenila, smetalo mu što je Sarajevo puno zeleno. Mada nema nikakve predaje, ja ne znam barem za takvu predaju, da je zelena boja simbol islama. Nema. Ali eto, ne, nekako, nekako taj adet, naš običaj, jeste da je zeleno, zeleno islamsku. Zbog, zbog te čistote, zbog, zbog sve bolje. Ja mislim da je to na, na, na taj način ljudi koji su vjetili islam i zelenu, i zelenu boju. A kaj je Sarajevo mi previše zeleno. Onda dođe, dakle, po, po kaderu nam neprijatelj, kjafir, krstaš, s jedne strane, s druge strane, s druge strane, zar njihova ideja nije i zar je na ne naturaju svim silama da se vjera odvoji od politike. Je li tako? Vjera se odvoja od politike, ne smije se miješati u politiku, u ekonomiju, u sistem, u državu, u uređenje, Za tebe je mesčit, tebi je džamija i tu se zaključaj i baditi po cijeli dan. A ja ću ti određivati, Petr će ti krojiti politiku i zakon i sistem i komunisti i ustaše i četnici, a vi badite koliko god hoćete. Koliko god hoćete u džami. Međutim, to jeste tako kad su u pitanju muslimane, odnosno njihove islam, muslimanske vođe. Hajde nazovimo ih duhovnim vođama. Kad se rezo nema oglasi po nekom pitanju, kad kritikuje nepravednu politiku, kad kritikuje ovo, onda kaže, ne, ne, ne, svi se dignu. Vidite kako su složni. Sve novine, televizija, radio, svi se dignu pa kritikuju to. I tamo u danima vi ćete rubrika sa tri crne tačke. A, najgori potez. Nije šta se tamo gdje mu nije mjesto. Sad odjednom žak klan dolazi, <laughs> da postavlja, da postavlja, ne da postavlja, nego da učestvuje u postavljanju kamena temeljica. Kamena temeljica. Zašto? Zato četnici ovdje u ovoj tački, odnosno krstaši, pravom kažu ova stvar je ispolitizirana, jer vi se borite da odvojite od države i sad odjednom dolazite s tim ciljem. Zatim, ako su došli s drugom namirom da zaštite muslimane, da budu garant slobodnog postavljanja kamena temeljca tom mesidu, što to nisu radili? Što to nisu radili? A što su odna u Sarajevu, kada je bila nekakva reakcija spontana, slabo organizovana, nikako neorganizovana, peše s mladića koji su sa, sa zastavom radila odali, kordon policije, onda se i OHR i ostali, ostale su njimove organizacije skupe i sva policija i sve obezbeženje i naše ljude alarmiraju kompletnu državu da zaštite da se ne bi desilo nešto, ne daj Bože, što? Da ne bi možda muslimani, posebno bi bradati susili koju crkvu, jel? Ili da ne bi, da ne bi ubili kojeg crbina. Znaju oni da se to neće desiti. Ali oni hoće da napušu atmosferu. Nisu tebe branili, nećete nikad braniti. Nećete nikad braniti. Naprotiv, zašto? Zato što im to nije mandat. A oni kažu da im je to mandat. Šta je njima mandat? Njima je mandat. Njima je mandat bio dati Srbima i Hrvatima dovoljno vremena da nas pokolju u Bosni. Njihov je mandat bio i ostao. Dejtonski sporazum kad smo ojačali kad smo vojnički ojačali bili spremni uz Allahu pomoć da odbranimo našu vjeru prije svega, našu čast i ponos i ovo parče zemlje na kojem živimo, to je bio njihov mandat. Njihov je mandat da nakon tog lažnog mira sve više i više sužavaju naš životni prostor. To je, njihov, to je njihov mandat. Da nas ponižavaju do maksimuma i da nam dokažu i pokažu da smo nemoćni, da smo bjeda i da moramo da slušamo ono što nam, ono što nam oni kažu i zašto onda braćo i sestre pozivanje i upozoravanje krstaša na nekakvih deset Božih zapovjedi. Koji Božih se zapovjedi? Ko kaže da su to Božih zapovjedi? Jel stoji neka predaja? Jel stoji neka predaja u hadisu poslanika sa srlem da od originalnog tevrata i inzila je ostalo između ostalog i ti deset Božih zapovjedi? Nigdje! Nigdje to ne stoji. Da stoji! Da je to autentično! Da je to istina! Da je to hak! nakon onoga što su krstaši uradili, a šta je to u akidi? Nakon što su počinili širka Allahu Đelešanu, svaki grije je mali. Svaki grije s njihove strane je mali nakon širka koji su počinili gospodaru svjetovu. Nakon toga što se udružili s i onda ih nazivaju fašistima. Nazivaju ih fašist, grupa nacionalista, kako to boli. Još se više ponižava na taj način. Grupa fašista je radila to, grupa nacionalista. Pa jesu li oni koji su počinili inkviziciju također bili fašisti, a? Tada nije bilo fašizma, nije se znalo za njega. Kako su ih tada zvali? Jesu oni koji su protjerali pokrali muslimane u Palestini, u Bagdadi, su im bili fašisti? Taj fašizam, taj fašizam kao nakaradna ideja je opet njihovo čedo, čedo Evrope krstaški. I fašizam, i komunizam, i cionizam, i sve to pripada Ehlom Kitabijama, odnosno zapadu danas, koji simbolizira nekakav prosperitet i napredak i u kojega muslimani gledaju, gledaju četvrim očima i žele da, žele da uđu, da uđu s njima zajedno, da se da s njima zajedno uđu neka prosperitet. I zbog čega onda, ne samo da se zapovjedi, to, to se odnosi među, muslima, među, među ljudima, dakle to, su, to spada u muamelate ili nekakav ahlak ili moral ako ga imaju, a mi znamo da ga ne imaju, jer niko nije učio moralu. Kod njih je ovdje u prsima srušeno to, Ni, niko nije učio moralu. Niko i nije učio istinskom ahlaku. Jer istinski ahlak je prije svega zasnovan na odnosu prema gospodaru svjetova. Na ispravom odnosu prema Allahu. Onaj ko se boji Allaha, on se nikog drugog ne boji. I on neće nikome drugom zulum učiniti. Jer najveći zulum je širk. Ko širk učini, spreman je svaki drugi zulum učini. Kako mi Allaha je. I svaki drugi zulum je mal, kako smo rekli, u odnosu, u odnosu na ovo. I onda mi kažemo, mi ćemo dostojanstvenom šutnjom sve ovo završiti. Mi ćemo tako reagovati. Dostojanstveno šutnju. Da smo rekli, da smo rekli, braćo ponižavaju se ovo šutnja. Ne možemo, svi su nas izdali. Niko neće da nam pomogne. Sami smo nemoći kao umet, kao muslimani. Jer smo okrenuli leđa Allahove vjeri. A oko nas su neprijatelji Allahove vjeri. To je realno. To je realno. Dostojanstvena šutnja nakon čega? Nakon bacanja svinske glave na mjesto gdje će sutra muslimani, ako Allah da, činiti sve za Allahu Đelešanu nakon napada na muslimane i muslimanke, nakon toliko vređanja i ponižavanja, dostojanstvena šutnja, ne, nego ponižavajuća šutnja i poziv muslima. Ovo nije huškanje. Ma kako huškanje nije od islama, Boga? I kad bi huškali, ne možeš muslimane ponižavati. Nema šanse, još uvijek. Ali ovo nije huškanje, nego objašnjavanje akajda, objašnjavanje vjere, akide. Nije, zar je fašizam Zar oni nas hoće da uporede i onda kad se to desi, hajmo evo, 5-6 muslimana izišlo, izišlo tamo da, da demonstriraju, nisu nikog ni svokom, svokom nikog nisu palo. Ništa! Ali odna poređenje, odna poređenje. I to odna šta? Aktivna islamska omladina. I ko? Neko većem jedan od ljudi koji se bave politikom velika je stvarno su nas razbili. Lahko nas je rekao razbili kad smo razbijeni. Razbijeni smo ko jaje. Kaj nemamo mi dovoljno kadra, nije tačno. Vidi kako imamo dovoljno kadra. Vidi kako imamo dovoljno kadra. Da napadaju. Da napadaju, da lažu. Da lažu, da, da, da, da šire smutnju. Neću spominjati dane. Neću spominjati slobodnu Bosnu. Ljiljan. Ljiljan, braći se. U Ljiljanu također stoji da smo mi samo malo blaži. Malo blaži, ali ipak to je ta nekakva nekako onaj, nekakav ekvivalent četnicima aktivna islamska omladina, jel de? Kako je ona zivaju radio aktivna u Ljiljanu. I taj ljiljan nikada nas nije prestao napadati. Kad je najviše žrtava padalo na vodu u čuj, i kad se najviše muslimanske krije dolo su nas napadali, jesu vallaha. Evo i dan danas. Nije rekao bolan problem u tome što mi nemo kadra. Problem što mi nećemo zajedno. Problem što mi ne razumijemo akidu. I što se ti stidiš mene s nosim bradu. I što bi volio da me ne sretneš na ulici. Što bi volio da me ne sretneš u kancelariji svojoj ako, meni, ako, ima, ako si nekakav činovnik. Ali se nisi a više nisi. Kad, kad ti dođem ja u kancelariju i kad tražim neku, neku svoju, svoju građansku potrebu da izvrši. I poslije svega toga, dakle, dakle, mi se tako ponašamo i smatramo da nam oni mogu, oni mogu biti, mogu biti prijatelji. A kaže Allah Đelešanuhu, lekad kefale ledine, kalu inna Allahe salihu salasi. Zaista su kjafiri oni koji su rekli Allah je jedan od trojice. Allah je kjafiri, Allah je naziva kjafirima. Ko će i kako drugačije protestiriti ovaj ajet? Ko ima neki mu fesir savremeni? Među muslimana drugačije protumači nego da su kršćani nevjernici, Allah ih tako naziva. I u drugom ajetu kaže Allah وقالت upozoravajući na njihova kajska skretanja. وقالت النصارى المسيح ابن الله. Kažu kršćani Isa je Allahov sin. Dakle, jedni kažu da je Bog, jedni kažu da je sin, jedni kažu da je, da je to trojstvo u stvari jedna sinteza, sve je to isto, i Bog, sin, i duh sveti na istom su nivou, i tako dalje. Dakle, to su njihove, za, to su njihove zabude, to su njihove zabude koje pozivaju i mi smatramo, mi smatramo istinu. Međutim, ima neki hajeta gdje Allah se rešano upozorava kršene, pod na lijep način i se obraša. Pa to zbunje mnoge muslimane. Pa između ostalog Allah kaže, Kuli ja ahlel kitab, ta'alu." o sebi knjige, dođite. Dođite šta? Ta'alu ila kelimetin sawa'in wa ovejnika dođite da, da se okupimo oko jedne riječi zajedničke i nama i vama. Koja je to riječ koja je zajednička i nama i, nama i njima? Koja? Alla na'abuda illa Allah. Da ne obožavamo nikog drugog nego Allaha. To je zajednička riječ. Ako hoćete da priznate istinu. Wala nushrike bihi shay'a. I da nikoga Allahu kao druga ne pripisujemo. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. I da jedni drugi ne uzimamo božanstvima mimo Allaha, mimo Allaha dželle šanuhu. To je poziv. A inače kaže Allah sa, sa, sa ehlofitnjavama na najljepši način raspravljate. Zašto? Zato što je to put Islama. Zato što je to put Islama. Nema vrijeđanja. Na najljepši način se pozivam i upozoravam na Allaha Đalešinu. To je Allahova vjera. Nije to ničiji monopol. Jer je to ahlak islamski. To je edeb islamski. Zbog toga Allah Đalešan na takav način poziva, poziva ehlofitabi. Ne zbog kada su pravu. A da nisu pravu dokaze sljedeći ajde. Allah kaže... Wallahi ja sam naj. Samo ova, ne treba više. Wa kul lil ladina utul kitaba wal ummiina šta? A aslamtum. Reci sledbenicima knjige i nepismenima, misli se na mušike, dakle oni koji ne znaju istinu, a aslamtum, primite islam. Primite, fa in aslamu pa kad istedaju. Ako prime islam, onda su upućeni. Ako prime islam, upućeni su. Ako ne prime, ti su upućeni. Ose, ose na kufru. Dalje, inna dina inda Allahi islamu. قل الله يسمى في إذن كبيرة إسلام دليل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه onaj ko hoće drugom imenu Islama neće biti primjena zar ovi ajeti nisu dovoljni Zar ovi ajeti nisu dovoljni muslimanima koji poznaju svoju vjeru i svoju akidu? I hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Wallazi nafsi bi yadi la yasma'u bi min hadhihi al-umma yahudiyyan wala nasraniyan thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar." tako mi ga u čije ruci moja duša. Neće čuti za mene, niko od ovoga umeta, od naroda posle mene, bio on židov, bio kršćanin, a ne povjeruje u mene, a da neće učuvati. A da neće učuvati. Dakle, svako od takvih koji ne bude povjeru u mene, ući će u I zato, braćo i sestre, ako mi zaboravimo njihova klanja, oni neće zaboraviti svoju mržnju nikada, nikad neće ona otići od njih bez obzira kako se im prema njima odnosili. I ako mi i oprostimo, oni nama nikada neće oprostiti što smo muslimani. Nikada. Jeste vidjeli kako krstaš Radišić poručuje Rejzu, a? Sve što kaže Rejzu? Rejzu lemu. Ako već hoćeš na kraj da ti kažem golu istinu, šta? I Farhad Pašu je srpinja rodila. Šta si toliko nalalio za banju? Šta to znači, braćo i Šta znači ova poruka ako je znamo čitati? A danas muslimani slabo znaju čitati. I u recima i između redova. To znači bolan. Ferhat Paša je, njega je rodila srpkinja, on je srbin. On je srbin i to znači da ste vi kod srba srbi. Ništa drugo. Ili ste šta? Poturice. Ako ste poturice, nema vam mjesta ovdje. Ako je Ferhat Paša morao silom primiti islam zbog takvih prilika, danas vi ili ćete se vratiti u vjeru pradjedovsku ili vas neće biti. To je poruka To je poruka Radišića, predsjednika Bosne i Hercegovine. Dakle, zbog toga upozorenje na ovu tačku akide, ova osobenost i posebnost su nužnost, posebnost ovoga umeta, su nužnost danas posebno, da se osvijetli, da ovaj umet je poseban i osoben sa svih tačaka tačke akide, ahlaka, morala, ibadeta, kible, kibla koje se mi okrećemo, nije to samo mjesto obično, mjesto kama se neki gotovo, ne, nego ta, to okretanje prema kibli, prema kabi, simbolizira šta? Ono je simbol naše posebnosti, našeg posebnog identiteta, i razlike od drugih, razlike od džahila i od kjafira koji nisu, koji nisu na istini. I danas islamski umet nema veće potrebe, braće sestre, od potrebe za osvjetljavanje ovoga identiteta i vraćanje toga identiteta. Kaže Allah, kul hadihi se bili, edu'u ila Allahi ala dosiratin anava manit tabani. Reci, ovo je moj pravi put. Ja pozivam Allahu na sa jasnom besirom sa jasnim dokazima od Allaha Đalešanu. Ja i onaj koji mene slijedi. To je pravi put na kojem nema posrtanja. Nema šubini skretanja. Zašto? Allah objavio istinu. Mi hodamo i koračamo na ovom Allahu Allahovim svjetlom. Božen je Allahovim svjetlom. I znamo dobro svoj put. Ne može nam niko ništa pričati protiv toga, a da mi nemamo dokaz protiv njega. Onaj ko će da zamuti, makar vi iz muslimanskih redova. Ona je će da napadne islamsku akidu od kršana i židova i ostali mušrika, imamo dokaz, dokaz jasan protiv njega. I to se mora jasno obznaniti kao što je obznanio Resul sallallahu alaihi wa sallam. I vallahi dok to ne obznanimo, šta je, je li, je li, je li malogran, malograđanština ili možda nacionalizam, ne mogu nas za to okriviti. Ako neko od nas izgleda na televiziju i kaže šta, šta bi hoćete, kakav je vaš cilj? Naš cilj je da pozivamo sve ljude u Allahu vjeru i nema ljudima, nema ljudima sreće, niti napretka, niti zadovoljstva na dunjavuku, ni ahiretu, dok ne prihvate islam. To je pravi put. To je jedini pravi put, nema, svi drugi putevi su krivi putevi. Hoće ti kazati nacionalista? Ne može. Jer islam je davno riješio s nacionalizmom. Islam je davno riješio sa fašizmom i sa svim ostalim nakaradnim shvatanjima koja su posljedica, posljedica uh, napuštanja vjerje kod kršćana i židova kako kaže jedan poljski učenjak, čini sam ime zaboravio, žao mi je sam zaboravio, jer sam davno to čitao, kaže za komunizam. Komunizam su prihvatili kršćani, kaže šta, zbog čega? Komunizam je zamjena kod kršćana za izgubljenu vjeru. Morali su nešto naći, stalo nešto traži. Stalo nešto, jer su stalo izgubljeni kako su, kako su izgubili i kako su pogazili Allahu, Allahu riječ. Dakle, musliman je sa svojom akidom posebno i sa svojim identitetom poseban i muslimana ne veže na zemlji, na dunjaluku, s drugim muslimanom, s drugim čovjekom, ono što veže životinje, ono što veže nižu sort, nižu, nižu rasu, ili niže, niže vrste, niže vrste, ne nižu rasu, nego niže vrste, ono što veže, šta veže stop, paša, zemlja, ograda, tor, to i veže, to veže isto, te veze vežu i džahilijete. I džahilijet, pogledajte kako džahilijet, kad nema islama, kad nema istine, nekada džahili uzimaju kao vezu među ljudima šta? Krv. Pa kaže Hitler, plava krv je njemačka krv. Evo ga, bori se, bori se protiv svi oni koji istakve krvi. Pa do, pojavi se drugi pa kaže, ne nego tvoje veza među nama. Pa se bori za to, pa treći dođe i kaže, sve džahilijet, kad nema upuđe od Allaha Đelešanom. Kaže, ne nego nacija, ovaj kaže boja, ovaj kaže jezik, ovaj kaže zajednička istorija, zajednički interes i tako da. Wallahi sve žahilije su ideje. Zato musliman ne luta, ima islam, ima i Kur'an i sunet i to je to. Nema ništa drugo, jel se promijenilo nešto? Ne, i nema tu nikakvog nacionalizma, jer Allah kaže inne hadihi ummetukum ummetan wahide, wa ana rabbukum fa'budu. Ova vaša vjera je jedna je vjera. Ja sam vaš gospodar i klanjajte mi se. Dakle, vaša vjera je jedna vjera. Nije Allah rekao Arabima, Arabizam je vaša vjera, i to je prihvatite. Nije rekao Židovima, Židovcu je vaša vjera, to prihvatite. Nije rekao Selmanu, razi Allah dan, Selmane, tvoja vjera je predijansko i to, to, to prihvatite. Niti je rekao Bilalu, tvoje vjera je abesinsko i to prihvatite. su Suhejbu, tvoja vjera je rimljansko i tako se već kaže. Ne, nego ova vaša vjera je jedna vjera, i prihvatite tu vjeru i vaš put jedan put. Vaša vjera je Islam od Adem alaih salama, Nuha, Ibrahim alaih salama, E, Jakuba, alaihissalama, Suleimana, Davuda, Zulkifla, Zulkarnejna, Isa, alaihissalama i Muhammada, svih poslanika, svih mojih braća. To je taj braćo i sestre veličanstveni identitet, identitet koji mi treba se ponosimo, na kojega su muslimani zaboravili i zato vallahi danas pišu najcrnije stranice svoje istorije. Najcrnije stranice svoje, svoje istorije ispisuju a pogledajte paganskog žara. Pogledajte, pogledajte brozovih pionira što radi. Sjetite se četkog maja. Sjetite se četkog maja dana krepancije o njihovi videu. Šta su radili? Svi su se digli. Dok su bili opozicija, jesu prestav da se bore za tu ideju. Nikada. Nikada. Nego su se žestoko borili za tu. Sad hoće da ga, da ga vrate po svaku cijenu. Po svaku cijenu. I dalje ga smatraju jedini vođom. Ko? samo oni koji imaju muslimanska imena. Samo oni iz naših redova bošnjački koji imaju, koji nose muslimanska imena, a koji se nalaze kvarišu kao komunisti. Dakle, pogledajte koliko je ta kjasirska, džahilska kida jaka, koliko je taj, koliko je taj paganski žar ja dok su bile opozicija napadali su. Napadali i nisu dali otvoriti oči. Jedinstveni jedinstven stav njihov. I kad su bili spremni mnogi od njih, davano su ih funkcije, nuđena im je vlast, nisu je htjeli prihvatiti, zbog toga što je taj koji je nudio, nije na njihovoj akidi. I pogledaj što su da, a kad su kasnije postali opozicija kao što nas, sad su još žešći, još su opasniji. I odmah idu naprijed, odmah idu naprijed. Zar kao opozicija nisu prijetili, a sad grade džamije, jel? Kaj mi ćemo graditi zatvorene džamije. To je farsa to je ispolitizirano. Zato, zato, zato govorim protiv toga. I onda donose zakon, sa na fakultetima ukine šta? Da se ukine, danas donijeli su to, ali to neće proći, inša Allah, jer varaju se, ne poznaju stvarnost, se da je poznaju, ne znaju. Ne znaju, alhamdulillah. I hoće na fakultetima da ukinu svaku vjersku aktivnost. Svaku vjersku, to je prvi korak. To je prvi korak. I dalje, dalje će raditi protiv toga. I tebe neće nigdje, da ti ne znam kako sposobno. Da ti ne znam kako slučajno nemate nigdje u vas. Nemate nigdje. On će dovesti svoga čobana, ali sa istom akidom kao, kao što je, kao što je i Zato, obraćuje i sestre muslimani, moraju biti potpuno svjesni i potpuno ubijeđeni ubijeđenjem u kojem imalo sumnje da je Islam jedina vjera koju Allah priznaje i da je Kur'an i Sunnet jedini program života kome nema alternative kome nema alternative i da je to program s kojim je Allah Đelešanu zadovoljan i da je ljubav kod muslimana samo prema Allahu Želešanu i prema poslaniku i prema muslimanima, a ne prema onima koji se bore protiv, bore protiv Islama. I da je Allah Želešanu naš zaštitnik i naš prijatelj. Wallahi, to je naš ponos. Allah je zaštitnik vjernika. ona je kome Allah zaštitnik, Wallahu je dosta. ona je kome Allah neprijatelj, a Allah je neprijatelj kjafirima, da se svi, da sve džine i ljude skupi, on će propast na kraju. On je na kraju stradalnik. Zašto? Zašto? ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافر لا مولى لهم zato što je Allah prijatelj i zaštitnik vjernicima i zato što nevjernici nemaju prijatelja i nemaju zaštitnika. Da molim Allaha Đalešanuhu da osvijeti naša srca, da nam da pamet, istinsko razumijevanje, da nas okupi oko Kur'ana i sunneta, da nas učini dosljednim sredbenicima Allahove vjere i nosiocima i borcima za Allahu vjeru i onima koji će uzdići zastavu tevhida, ne boji se na tom putu ničijeg prijekora. Molim Allaha što nam oprosti grijehe dok da pobjedi istina. شعارنا سيفا يعلوهما قرآن شعارنا سيفا يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان يا ثورة البراق هيا أرجو لدبي براثن اليهود في معاقل الإخوة يا ثورة البراق هيا أرجو لدبي براثن اليهود في معاقل الله تناديك حر وأنهار وأزهر من المسك يا سيفان يلوهما قرآن بينهما أعز تزلزل الأركان بينهما أعز تفور كالبركان نهتي وسردي ظهر البراق دموعنا تأجدي دنا التلاقي تجهدي وسردي ظهر البراق وانطلقنا في ألف براق نقتفي مترى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي ظلمة الليل الطويل وانطلقنا في ألف براق نقتفي مترى الرسول نحن عدنا يا قدس سننهي في ظلمة الليل الطويل شعارنا سيفا يعلوهما قرآن شعارنا سيفا يعلوهما قرآن بينهما أعدوا تزلزل الأركان بينهما أعدوا تثور كالبركان شعارنا سيفا يعلوهما قرآن شعارنا سيفا يعلوهما قرآن بينهما أعز تزلزل الأركان بينهما أعز تثور كالبركان بينهما أعز تزلزل الأركان بينهما أعز تثور كالبركان بينهما أعز